Ciel felice centiarigi. Cio conducas al plen anima vivo en alta agio? Respondon trovis psicologoi ce alt agiuloi en Campanio, en Suda Italio. La formulo, por la vivo felicio tie, consistas el jenai elementoi. Estu diligenta, amu la familion, cae restu obstina. Cilento estas pitoresca regiono en Campanio. La tie situanta nazia parco estas conata pro siai declivai marbordoi cae siai sablai strandoi. Cae ecte la jarum in naucent hoc, gi appartenas alla monda heredaju de UNESCO por la homaro. En la montara regiono de Cilento, trovigas quelcai mesepocai villaggioi, cies en loggiantoi antaune longe vecis la intereson de sciencistoi. La atingata vivo d'auro en la villaggioi nome estas mirinde alta. Vivas tie centoi da homoi, ciui estas pli ol naudec au ec centiarai. La e cilentanoi pasiga sia in tagoin cefe sub libera cielo. Multae el ili fumas, ili trincas regule rugian vinon, cae ne malofte estas tropezae, set tio ne shainas aparte damagi al ilia sano. Cun dudec nau el ili, usona psicologo faris interviuoin, por excii pli pri la bona vivo en alta agio. La interviuitoi ja suferis pri la cutimai pro agiae san problemoi, sed concerne al ilia mensa stato ili fartis bonege, ec pli bone ol iliai infanoi, Kai la psicologo rencontis ciam de nove la sama sintenoin cae in traitoin. Ien frasoi ciuin li audis. Exemple, mi ciam esperas pri la plei bono. Existas ciam solvo en la vivo. Au, mi estas ciam activa. Cio estas streso, tion mi tute nescias. La vivo estas cio, cae cia gi estas oni devas alfronti la vivon. Ciam! La esploristoi distilis el la interviuoi quelcain basain motivoin de la felicio. La caduculoi el cilento estis ciui optimismai. La familio donis al ili firman bason. Ilia viv conduto distinguigis per continuetso. Oni povus ancaudiri ili estis obstinai. Unu el la resultoi de nia studajo estas che la psica sano de tiu campara loggiantaro correlatias con tre tipai etsoi, diras la usona esploristo. Tio estas exemple labor diligentezzo cae obstino, positiva sinteno, cae forta culligo alla familio, cae alla religio. Itala psicologino, ciu same partoprenis en la resumis. La amo alla heima regiono donas alla vivo de tiui homoi senson. Plei multai el ili ancora o laboras. Ilia sinteno estas, tio estas mia vivo, cae pritio mine volas resigni.